pravi put zaista je upućen, a koga ostavi u zavodi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đalla i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Naš plemeniti gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Večeras, draga braćo i cijene sestre, ćemo govoriti o imenu koje je povezano i vezano za ime koje smo prošli put spominjali. A prošli put smo spominjali ime koje ime koje smo spominjali? Al-Haj. Znači, Allaho te barek ime Al-Haj, što ima značenje živi, odnosno svojstvo, svojstvo vječnog života. Večeras ako Bog da ćemo spominjati i govoriti o imenu Allaha subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum Hayy Al-Qayyum Živi, odnosno za Qayyum ima značenje vječni vječni ili samo, e, samopostojeći, koji sam po sebi opstoji i nije potreban bilo koga, znači drugog. Allah dželle znači svi smo ovisni o Allahu subhanahu wa ta'ala, svi zavisimo od njega dok on te bareke ve ta'ala sam po sebi opstoji. Zato je ovo večeras, draga bratišo, jako bitno ime. Zbog njegovog značenja, koje je povezano sa Allahu imenom El Hay. Živi, koji živi vječnim, vječnim životom. Vječnim, neprolaznim životom. Nema početka i nema kraja. U jeziku ima više značenja. U arapskom jeziku ima više značenja. Prije svega ima e, značenje islah, muhafaza. Onaj koji popravlja, koji popravlja nekoga i nešto ili popravlja nečije stanje. Onaj koji čuva i motri na nekoga. Zatim ima isbat ili sabat ima vukuf značenje, onaj znači zastajanja, stajanja, nepokretnosti i slična druga značenja u arapskom jeziku. Međutim, vidjet ćemo u značenjima kada se odnosi na Allaha te bareke ve šta su učenjaci kazali. Prije svega Zdadžađ, Rahimahullah, kaže da ovo Allahovo ime El Qayyum ima značenje Edaim. Znači vječni, neprolazni, trajni. Trajni. I ovo znači isto tako ima u jeziku. U jeziku značenje Daim, znači Qaim, Qayyum, da ima značenje da ima onaj koji traje, ne prolazi. Dugo znači traje. To je u arapskom jeziku, ali čovjek kada se odnosi Allah dželevala. U Kur'anu se spominje na tri mjesta. Ovo Allahove te bareke ime se spominje na tri mjesta. Prije svega u suri El Bekara, ajet. Koji je ajet? Najveličanstveniji ajet u Kur'anu je koji počinje Znači, Allahu la ilaha illahu al hayyu al qayyum. Allah je, nema drugog istinskog Boga osim njega te bareke ta'ala, jedini koji je zaslužan da mu se robuje i bade čini, koji je živi i vječni, koji ne prolazi, ne prolazni, trajni Allah te bareke ta'ala, koji nema početka i nema kraja. I ovaj ajet je najveličanstveniji ajet kako je poslanik sallallahu alihi wasallam ukazao u sahih hadisu. Najvrijedniji, najodabraniji ajet u Kur'anu, ajet u Kursi. Većina učenjaka kažu zbog ovog početka. Zbog ovog početka. Vidjet ćemo šta su kazali Ibn Kajim i Ibn Tajmije za ovaj dio početka kuranskog ajeta. Zatim sura Ali Imran, drugi ajet gdje Allah isto tako kaže Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah je, drugog istinskog Boga nema osim njega, koji je živi i koji je vječni. I treće mjesto u Kur'anu, mi smo prošli put sve ove ajete spominjali, zato što se u njima spominje Allahovo ime El Hay. I treće mjesto u Kur'anu, gdje Allah Đelešanu kaže u suri Taha, 111. 111. znači ajet, gdje kaže وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّمُ I tog dana će lica ponizna biti pred živim i vječnim. I zatim kaže Allah وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلِمًا I tog dana će propasti onaj koji je jednu trunčicu nepravde učinio, odnosno učenjaci smatraju da se na zulm u, u ovom kuranskom ajitu, kako su prošli put pojašnjavali, misli na širk. da znači, će propasti svaki onaj koji bude širk Allahu činio, s tim da kažu da ovaj kuranski ajet e, ima širi pojam i šire značenje, da ima značenje i obuhvata svaki onaj koji bude nepravdu učinio nekome, tog dana će za tu nepravdu odgovarati i rekli smo da je poslanik sallallahu alihi vseleme kazao da su nepravde tmine na sudnjem danu ili nepravda da je tmina na sudnjem danu. Odnosno, naveo je drugi primjer poslanik sallallahu i veseleme, da će šukati ovan, tražiti od onog rogatog koji ga je udario, da Allah Đelešanu izmiri, znači račun između njih. Pa zamislite kada su u pitanju životinje, kako će tek onda hak svoj i svoje pravo tražiti stvorenja, razumna, razumna bića, koje su drugi zakidali ili im nepravdu činili na dunjalku. <laughs> Zatim poslanik sallallahu alihi vseleme u sunetu u mnogim svojim dovama koje su znači različitim formama prenešene, a jedna od tih dova koju ste vidjeli sada u Buharinoj zbirci ima i drugih znači isto tako načina koje je poslanik sallallahu alihi vseleme učio i spominjao ovo značenje ovog velikog Allahovog Tebare Kvetala imena u noći, u noći namazima. Pa tako da u ovoj dovi kaže poslanik sallallahu alihi vseleme Allahume lekel hamd, Allahume lekel hamd. Allahu dragi tebi pripada svaka zahvala i pohvala. Zatim kaže Ante qajjimu samavati val ard, vama fihin. I ti si gospodaru taj koji održava i upravlja i nebesima i zemljom i svim onim što se nalazi i na zemlji i na nebesima. Pogledajte, znači Allah dželevala je taj koji upravlja svim onim što se nalazi i na zemlji i na nebesima, svim stvorenjima. Pa kao takav tebare ve ta'ala je zaslužan da bude obožavan i od stanovnika nebesa i od stanovnika stanovnika zemlje. Zatim El-Hatabi kaže rahimahullah po pitanju značenja ovog velikog imena El Qayyum kada se odnosi na Allaha dželevala da ima značenje vječnog neprolaznog koji ne prolazi znači vječnog neprolaznog koji ne nestaje koji je održava i održitelj svega Allah te bareke ve taala i vidimo da je ovo shvaćeno iz hadisa poslanika sallallahu alihi, sallallahu alihi veseleme kojeg smo, kojeg smo naveli. Zatim i rahimahullah je kazao El Qayyum ima značenje kao što je došlo u kuranskom ajetu gdje Allah Đelešanu ukazuje i pojašnjava pa kaže Efemen huwa qaimun ala kuli nefsim bima kesebet. Zar Allahu koji nad svakoj ili na svakoj stvari bdije Znači, za sve ono što su ljudi činili bit će zapisano. imun ala kuli nefs. Allah žele vala bdije iznad svake stvari. I ne promiče mu ni jedna, znači, e, ni jedan pokret od tih nad kojima on te bareke ve dije. Pa kaže da ima značenje ovdje da to što rade ta stvorenja nad kojima on te bareke vetala bdje, to će on te barek vetara sačuvati, na osnovu toga će račune, račune svoditi i na kraju će ih nagrađivati po onome što su oni činili. Znači Allah subhanahu ta'ala nadgleda, vidi, čuva naša djela, čuva naša djela, zatim na osnovu tih djela će obračun svoditi na kijametskom danu, a nakon toga svaki od nas pojedinačno bit će, bit će pitan, bit će nagrađivan za ono što je činio. I ovo ukazuje na Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutnu moć. Zamislite koliko je stvorenja, vidljivih, nevidljivih. Da Allah vana u svakom trenutku, znači bdije iza svih njih. Ibn Usaymin kada spominje hadis poslanika koji je došao u muslimu, vi znate da je tamo stoji, znači da je Allah Đelšanu podijelio namaz između njega i njegovog groba. Pa svaki od musalija, klanjača, kada kažu Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah odgovara takvima rob me hvali veliča. Ja. Koliko je stvorenja, zamislite, znači, mi ukazuje, koliko je stvorenja koji govore u istom trenutku Elhamdulillahi Rabbil Alemin i Allah žele svima njima odgovara. Svima zagarantovan odgovor od Allaha subhanahu wa ta'ala što ukazuje da druga skupina ne da govori ar Ar-Rahim, nego kažu i jake na'budu wa jake nasta'in. Koliko je takvi koji istim tim trenucima izgovaraju dok ovi uče Alhamdulillahi Rabbil Alemin. I Allah Đelšanu i njima isto tako odgovara. Znači, da čovjek shvati da razumije da nikada Allahova svojstva, koja su savršena svojstva, ne mogu biti poput svojstava stvorenja. Ti danas možeš prati jednog predavača, možda i dvojicu da skontaš a njih pet kada priča u isto vrijeme, šta ćeš ti skontati i šta ćeš razumjeti? Teško da možeš nešto pojmiti. A pogledajte Allaha te bareke savršenstvo. Tako da ove sve osobine o kojima mi govorimo su veličanstvene i onakve kakve njemu priliči, njegove uzvišenosti, njegove veličini, njegove veličanstvenosti. I zato Lejseke misli Hišej, ništa nije kao on te bareke, te bareke o Zatim imam Bejheki, Rahimahullah kaže za značenje El Kajum da ima značenje vječnog koji se vraća na osobinu vječnosti, neprolaznosti koja je jedna od njegovih osobina zata, njegovog tebare kvetala bića. Pa kaže, rečeno je da ima značenje upravitelj svake jedinke koji upravlja sa svim stvorenim, koja god se znači nalazi, koja god se kreće u svijetu postojanja. Pa kaže tako da ova druga, da je on upravitelj svim onim što se nalazi u svijetu postojanja, vraća se na osobinu Allahovi te bareke ve dijela radnji, dok ova prva vraća se na njegov zat, biće koja je uvijek uz Allaha aktivna, dok druge su, znači e, njegove radnje, Allah te bareke ve i djela, su vezane za njegovu subhanu wa volju. Ono što on hoće, to biva. A kada neće, to ne biva, ali nekada on vjernika pomogne, a nekada, nekada ga ostavi, znači jedan određen period pa ga pomogne. Što znači da Allah može u svakoj sekundi, u svakoj situaciji pomoći vjernika, ali on to čini kada on te bareke, te bareke vetala hoće, kada neće, ostavlja ga u takvom stanju. Zatim Imam Sa'di, rahimahullah, je kazao El Hayy, El Qayyum označavaju savršenstvo života Allaha te bareke vetala koji je samoopstojeći, zatim kaže čijim emrom opstoje sva stvorenja, čijim emrom opstoje sva stvorenja, stanovnici nebesa i stanovnici zemlje. Allahu ekber. Vidjet ćemo iz plodova, e, spoznaje ovih velikih imena, da je jedan od plodova da ti ne smiješ kazati za sebe, ja i samo ja, ovo što sam učinio, što sam uradio, tvoj zaslugo, meni, mojih postupaka, da se sam sebi diviš, da se uzdižeš iznad drugih stvorenja, jer vidiš da sve što je na nebesima i sve što je na zemlji opstoji Allahovom voljom, njegovim emrom, njegovim htjenjem, te bareke, te bareke ve Zatim kaže, el haj obuhvata sva Allahova te bareke ve lična svojstva. Zata. Dok kajum obuhvata sva svojstva koja su vezana za Allahove tebare vetala radnje, radnje i djela. Mi smo na početku govorili, drage braće, u prvim predavanjima da Allahova svojstva, njegove osobine se dijele na lične koje su znači uz njegovo biće tebare kevetala i njegove radnje i njegove, njegova djela. Tako da, poput znači Allahovog tebare kevetala, apsolutnog znanja, njegove moći su od osobina čega? Lični zlata, bića, dok njegovo spuštanje dunjaličko nebo ili njegovo uzizanje iznad arša je od osobina njegovi, njegovi tebare kvetala radnji. Ibn Kajim Rahimahullah kaže El Kajum koji je samoopstojeći nije potreban nikoga. Znači nikoga nije potreban Allah te bareke a sve drugo kaže egzistira njegovom voljom, njegovim emrom, njegovim, njegovim htjenjem i zavisi, kaže, od njega te bareke, te bareke ve Šta su plodovi spoznaje značenja ovog velikog imena El Qayyum? Prije svega, draga braćo, <clears throat> treba da znamo da akida ehli sunneta, da oni koji vjeruju Allaha te bareke ve ta'ala čvrsto vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe ovim veličanstvenim imenima i savršenim značenjima njegovih subhanahu wa ta'ala osobina da on opstoji sam po sebi. Subhana. Sve drugo, mimo Allaha subhanu wa ta'ala zavisi od njega. Nije stvoren. Nije stvoren. Niko prije njega nije bio. I niko nakon nas, nestanka svijeta i svega što na svijetu neće biti osim on te bareke vetala. On jedini. Od uvijek i zauvijek. Nema početka i nema kraja. Allah subhanahu wa ta'ala. Veličanstveni, veliki, El Azim. Sva ona imena koja smo govorili, koja ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Što mora da obuhvata, draga braćo, znači ove osobine Allaha subhanahu wa ta'ala obuhvata i vrhunac i savršenstvo njegove moći. Da on, znači sam opstoji po sebi, da svi zavise od njega, da je sve on subhanahu wa ta'ala stvorio kazne na savršenstvo njegove, njegove moći. Allah subhanahu wa ta'ala koji sve druge hrani, a niko njega ne hrani. Danas slažna božanstva šta čine ovim kipovima? Ili oni koji je Allah Đelešana opisio ovim svojstvima, koji su negirali Lahova svojstva i njegova lijepa imena, oni su učinili Allaha Neuzubila kao oni mušici svoje kipove, nepomični. Bez osobina, bez osobina. A njegovo jedan glavni osobina je svojstvo savršenog života, koji je opisano sa ostalim osobinama koje se znači dodaju Allahu subhanahu wa ta'ala one osobine, samo one koje je on spomenuo u Kur'anu i suratu poslanika sallallahu alihi wasallam. Mi kad pogledamo lažna božanstva šta čini, prinose im i hranu i piće, oni nepomični. Nepomični, niti mogu ruku pružiti, niti mogu dotaći hranu, niti mogu okusiti. A Allah dželevala je opisan savršenim osobinama koje nisu poput osobina stvorenja, tako da on sve živo hrani, a da njega niko ne hrani. Niti je potreban hrane i pića. Jer njemu pripada savršenstvo života koje nije poput našeg, poput našeg života. Allah Đelešanu kaže u suri Al-An'am u 14. ajetu Kul e gajra Allahi et tehidu valijan fatira samavati val ard Vahuva vela Zar da uzmem drugog Boga kojeg ću obožavati pored Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas sve hrani a njega niko ne hrani. Koji svima daje hranu a njemu niko ne daje hranu. Razumijete? Nije potreban, nije potreban toga. Zatim kaže kul inni umirtu en ekune evvale eslem zaista mi je naređeno da budem prvi taj koji će se Allahu subhanahu wa ta'ala pokoriti وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ I nemoj da bude slučajno od onih koji Allahu dželle pripisuju druge ravnim, druge ravnim. Nemoj slučajno da čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je zaslužan jedini da bude obožavan i koji zabranjuje da bilo ko drugi mu može biti ravan ili se smatrati ravnim, jer takvi ne postoje. Da li neko može stvoriti ovo što je gospodar stvorio? Da li neko može spustiti kišu koju gospodar e, spušta? Da li može neko učiniti da rastinje raste? Da li može neko učiniti da čovjek nastane? Da mu znači, udahne život, da mu oduzme život kada Allah subhanahu wa ta'ala hoće koji je opisan tim osobinama, niko nikada niti će postojati, niti je postojao koji ima te osobine. I zato Allah zbog ovog savršenog života, el haj, el qayyum, je zaslužan, draga braću, da bude, da bude obožavan. U, u, u suri Šuara u 79. majetu Allah što kaže وَالَّذِي هُوَ وَالَّذِي هُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْكِينَ koji me hrani i koji me napaja. To je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala koji te hrani, koji te poji, koji ti daje hranu i koji ti daje, daje piće. Zatim kaže وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا ala Allahi Ne postoji ni jedna životinja na svijetu, a da je Allah subhanahu wa ta'ala ne hrani. Ni jedna životinja. Pogledajte koliko samo životinja ima. Prije toga pogledajte koliko stvorenja ima. Pogledajte samo dana refata. Jer su milioni ljudi na jednom mjestu, u pustinji, u dolini. Svi oni, ili svima njima je zagarantovana i hrana i piće. Allahu i ne samo znači pogledajte tu dolinu, nego pogledajte čitavu planetu. Ko je taj koji hrani stvorenja? Ko je taj koji daje? Danas ljudi kada imaju ove statistike govore, kaže kako je se povećao broj stanovnika, prijeti opasnost, nestanak, nema hrane, ko će to hraniti? Ko da se oni brinu, o hrani, kada su oni ti koji daju i stvaraju da bude ta hrana da postoji. A Allah subhanahu wa ta'ala govori nemojte se plašiti, mi ćemo i vas i njih, na, vas i njih hraniti, odnosno da će vam obskrbi vama i njima. Kome? Oni koji se plaše da nemaju djece, odnosno da uskrate sebi tu Allahu te barek vetara posebnu blagodat prema njima, neće da imaju djece i straha da ih neće moći hraniti, pa Allah on kaže, nemojte se plašiti, mi vas hranimo. Nemojte, nisi taj koji ćeš hraniti u djecu. Ja i tebe hranim, a hranit ću i njih. Razumijete? Allah subhanahu wa ta'ala koji daje svemu život. Zatim drugi, Drugi plus poznaje ovog velikog veličanstvenog imena da Allah subhanahu wa ta'ala opisao sebe da je on upravitelj, da on kontroliše, da on upravlja svemirom, svim znači stvorenim. Svega onoga što se nalazi i na zemlji i na nebesima. Znači ništa ne može postojati samo po sebi. Osim Allahom subhanahu wa ta'ala voljom, o svim tim stvorenjima Allah se brine ono što vidimo i ono što ne vidimo, od vidljivog i nevidljivog svijeta. Zato, draga braćo, o, o, o, ova spoznaja kada se ulije u srce čovjeka, vjernika, da je Allah taj koji ti daje život, koji se brine o tebi, koji te hrani, koji te poji, koji ti daje da uživaš na ovom svijetu, a Bibi samo ti povećava straopoštovanje takvog gospodara u tim trenucima doživljavaš vrhunac ponizosti prema takvom gospodaru, jer si shvatio da je on jedini zaslužan da bude obožavan. Nakon svih ovih njegovih savršenih osobina. A s druge strane si shvatio ko si šta si. Da si niko i ništa. Bez Allaha te bareke ve Ali pored svega toga ljudi nepravdu čine sebi nepravdu čine sebi iz razloga što neće neki da priznaju gospodara, neki glave okreću, neki neće da mu robuju, neki neće da mu zahvaljuju na tim blagodatima. A mi kada shvatimo i razumijemo da je Allah Žešan taj koji nam daje život i koji nam daje da živimo na ovom svijetu, da uživamo svim tim blagodatima, moramo se zahvaljivati na svim tim blagodatima Allahu Đaleva Ala. Jer ne postoji neko drugi kome će se zahvaliti. Danas kada ti neko dadne pet maraka, kažeš hvala, hvala, hvala kada pogledaš šta ti je gospodar dao, gdje je taj šukr, gdje je taj hamd, Allahu dželevala koji ti je dao život, pa analiziraj šta sve taj život sadrži i obuhvata od neizmjernih blagodati koji se ne mogu pobrojati. Znači koliko trebamo biti zahvalni takvom stvoritelju. Kad ti neko dadnih sto maraka, koliko se ti zahvaljuješ, pa ga spominješ i ovdje i on. Neko ti dadne hiljad, neko ti kupi auto, pa koliko ga spominješ, neko stan neko više od stana, neko posao dobar ti, jel srijedi. Pa gdje godeš kad naša imaš, Allah nagradi, super. Allah žele ti je sve to dao. Jer sve što ljudi posjeduju, stvorenja, sve što posjeduju, to je Allahovo vlasništvo. Allah je apsolutni vladar i posjednik svih tih blagodati, svih tih davanja, sve što mi svi, kao cjelokupni, posjedimo je sve to da Allaha te bareke ve ta'ala. Zato se mora vraćati šukr i Allahu subhanahu wa ta'ala koji ti je dao, koji ti je počinio nekoga, da se zahvališ, da požuriš, da uzvratiš ako si u mogućnosti u ime Allaha Đelešan, u ime Allaha, i to je vi zahvali, u ime Allaha da uzvratiš ako si u mogućnost, ako nisi da učiš uđe džezake, lahu hajr. <coughs> Treći plod spoznaje velikog imena, od njegovog tebareke u etala savršenog života, jeste i to, draga braćo, da ga ne obuzima ni drijemežni san. I ovo smo prošli put spominjali. Znači, Allaha žele vala ne obuzima ni drijemežni san, ni umor, ni zamor. Dok mi miskini, koje Allah žele vala stvorio, nama se pika o savršenstva našega života, savršenstva našega života da ospavaš, da se odmoriš, to je savršenstvo našeg života. Zamislite kada čovjek ne spava danima, što kažu, lud. Jel? Znači nije normalan. Ne smatra se da ima savršenstvo svoga života, svojih osobina. Ali, znači osoba koja redovno spava, normalno spava, smatra se savršenstvom. Ali taj život u odnosu na Allaha te bareke je manjkavost. Manjkavost. Allah želevala posjeduje savršenstvo koji nikada ne spava koji ga nikada ne obuzima ni drijemežni san, ni umor, ni zamor, koji je stvorio nebesa i zemlju i sve ono što je na njima, i sve što je u njima i vidljivo i nevidljivo nije se on subhanahu wa ta'ala umorio kao što ga opisuju židovi da se je umorio pa je sjeo znači kada, u kojem danu u subotu sjeo kada se malo odmori pa će nastaviti nakon toga stvaranje te bareke wa ta'ala amma yasifuhu el kafirune zalimun da je Allah uzvišen i čist od onoga čime ga opisuju oni koji ne vjeruju u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer njemu pripada savršenstvo koji ima apsolutnu moć da je u stanju da stvori kako on subhanahu wa ta'ala hoće. Fa iza qada emra innama yakulu je kun a kada odredi da nešto stvori, da nešto učini, samo kaže kun, kun, kun, fayakun, i ono bude subhanahu wa ta'ala. Znam se te moći, Allah dželal može stvori, ali oni svoje mudrosti Haraka se mavati val ard fi sitteti ejam stvorio nebesa i zemlju u šest dana. Ali je moćan da stvori kako on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Ibn Qaim Rahimahullah prenosi da je šehul islam ibn Taymiye rahimahullah mnogo puta ili mnogo znači dok se družio s njim, dok je učio od njega spominjao ova dva imena. Mnogo znači Allah dželevala veličao sa imenom El Hayyu El Qayyumu. Znači mnogo, mnogo, mnogo je učio ta dva imena i spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega kaže da je kazao zaista ova dva imena posjeduju veliki uticaj i ostavljaju veliki trag na život srca. Allah. E, el haj el kajum, koji život daje. u juhji ve Jumit, On je taj koji vas oživljava i koji vas usmrćuje. On je taj koji vam život daje i koji vas usmrćuje. A život srca je najljepši život koji čovjek može osjetiti na dunjaluku. Ako ga Allah usmrti, kakav čef možeš ti osjetiti na dunjaluku? Kakvo zadovoljstvo, kakav užitak? Slušaš Allahove ajete, ne osjećaš ništa. Slušaš hadise poslanika, ne osjećaš ništa. Slušaš priče, kazivaju narodima koji su prije nekada živjeli, kako su stradali, zbog čega su stradali, ti ne hajali u gafletu. Ne osjećaš ništa. Kakvo je to srce? To srce, draga braćo, mrtvo nisi ga oživio spominjanjem Allaha, vraćanjem na Allaha, povećavanjem svoga imana, druženjem sa učenim, druženjem sa knjigama koje su korisne, sa učenjem Kur'ana, sa hadisma poslanika, sa Allahu alihi veseleme i očekuješ da ti dođe odahnuće s neba, da ti srce bude oživljeno. Allah dželevala kada vidi trud trudbenika, njemu se smilije, njega obaspe svojom milošću, uputom, zadovoljstvom, beričetom u njegovim postupcima, u njegovom životu pa takav uživa na dunjalku životu, znači i badetu prema Allahu te bareke vetala. Mi danas i slušamo i ne slušamo. Šta znači čujemo, ali kao da ne čujemo. Ništa ne ostavlja traga na nas. Kako? Kažu ova dva imena, kako kaže Ibn Taymije, zaista ostavljaju veliki trag na srca, odnosno daju život, živahnu srca. A da li mi shvatamo, da li mi razumijemo, da li razmišljamo ova dva imena? El Haj, El Qayyum. El Haj El Qayyum. Pa kaže, zatim sam ga čuo da je kazao, ko je čuo Ibnu Kajim, je čuo svoga šeha Ibnu Taymiju da je rekao, ko ustraje svaki dan da između sabahskog suneta i farza 40 puta kaže ovu dovu koju on spominje Ja haju ja kajum La ilaha illa ent Bi rahmetike puta kaže ostvarit će živo srca takvi će ostvariti život srca i neće doživjeti da srca, da srca znači osjete smrt da budu mrtva Šta znači ova dova? O živi, o vječni. O ti koji posjeduješ život savršenstva, koji opstoji sam po sebi. Nema drugog istinskog Boga osim tebe. Bi rahmetike I tražim od tebe. I tražim od tebe. Ja vapim za tvojom milošću gospodaru. Takav, kaže 40 puta ako bude učio, svako jutro, svako jutro znači između suneta sabaha i farza, takav će osjetiti, takav će osjetiti život srca. I zato sad možemo da shvatimo i razumijemo zašto Ibnu Kajim i Ibnu Tejmije smatraju da je Ismul Azam najveličanstvenije Allahovo ime, najveće Allahovo ime, ime El Hayyu El Qayyum. Hm. Zatim, draga braćo, sljedeći plod što možemo i sami da shvatimo, a to je da ova dva velika imena Allah dželdeva ala se na mnogim mjestima spominju u sunetu poslanika sallallahu alihi veselame. Kada pogledamo u dove poslanika sallallahu alihi veselame, vidjet ćemo znači, da se na mnogim mjestima spominju ova dva veličanstvena imena. I zato kažemo da ibn Kajim ibn Tejmije i drugi broj učenjaka smatraju da su ovo dva, odnosno dva imena koja ukazuju na najveličanstvenije i najodabranije i najveće Allahovo te bareke vetara ime. Kaže Enes radi Anhu da je sjedio sa Allahovim poslanikom sallallahu i veseleme dok je neki čovjek klanjao obavljao namaz pa je taj čovjek u namazu proučio sljedeću dovu. Allahume inni es'eluke bi enne leke hamd La ilaha ila ent, el mennan, badi'u samavati val ard, ja zal dželali val ikram, ja haju, ja Pa je nakon te dove, kada ga je čuo poslanik sallallahu alihi vseleme, kaže, dovio je Allahu, onim posebnim imenom, kada se nešto traži, Allah mu dadne. Kada se nešto traži tim imenom od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah žele mu to dadne u ovom znači događaju, u ovoj dovi koji je proučio taj čovjek koji je klanjao namaz, spominje na kraju ime Ja Haju Ja Kajum. I mi smo govorili na početnim našim dersovima e, razilaženje učenjaka po pitanju koje je to najdobranije Allaho te bareke tala ime. Mi večeras spominjemo, znači vezani smo za ova dva imena iz razloga što što smo spominjali prošli put ime El Haj, večeras El Kajum. Tako da vidimo da Ibn tajmije i Ibn Kajim upravo uzimaju znači ova dva imena da su to najveličanstvenija dva imena kada dozivaš ili kada pozoveš gospodara te i Kivetala za neku potrebu ovim imenom Allah subhanahu wa ta'ala će ti uslišati tvoju dovu i podarit će ti, dat će ti ono što tražiš, što tražiš od njega. I zato kaže Ibn Ibn Ibnu eh, rahimahullah, iz tog razloga je najveličanstveniji i najodabraniji i najveći ajet u Kur'anu, ajetul kursi, zbog toga što sadrži ova dva, ova dva imena. Zatim u hadisu od Enesa Alanu koji bilježi imam Nesai, kaže kane Nebiju sallallahu alihi vseleme jed'u. Mnogo je poslanik sallallahu alihi izgovara izgovarao, učio svojoj dovi ja hajju, ja kajum. I ovaj hadis kaže šeh Albani da je Hasan, da je Hasan. Zatim Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poručio svojoj ćerci Fatimi radijallahu anha da uči sjedeću dovu, pa je ukazao, znači sada ću te posavjetovati jednoj dovi koju bi trebala da učiš redovno svako jutro i svaku večer kada osvanjavaš i kada umrknjavaš. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kaži <clears throat> Ja haju ja kajum. I ovu dovu vi učite u jutarnjem večernjem zikru. Ja haju ja kajum, bi rahmetike estagith, Aslih li ša'ni kulle. Aslih li ša'ni kulle, vola tekilni ila nefsi tarufete ain. Gospodaru moj, živi vječni, o Allahu, znači ja haju ja kajum, o živi, o vječni, tražim od tebe, dovim da mi podariš, da me obaspeš svojom neizmjernom e, milošću, svojom neizmjernom milošću, zatim da mi popraviš svo moje stanje kompletno stanje, znači pogledajte naše stanje, ali ovom dovom tražiš da Allaha te bare i ti popravi stanje. A kada kažeš popravi moje stanje, to obuhvata sve ono sa čim je Allah te barek i zadovoljen da ti podari. Pa tako je što obuhvata i život tvoga srca. I život tvoga srca. Popravi svo moje stanje. I nemoj me prepusti samom sebi ni jednog treptaja oka. Ni jednog trenutka. Ne prepuštaj me samom sebi, gospodar. Jer mi svi, kako smo kazali, značenje el da svi opstojimo isključivo njegovom tebare kevetala voljom, njegovim emrom. Zato nemoj da nas prepustiš samima sebi. Budi od oni, znači budi Allah gospodar, da budemo od oni o kojima se ti posebno brineš, posebna skupina vjernika, mu'mina, kojima je posebne blagodati i milosti iskazuješ. To se znači traži ovo velikom dovom koju mi svako jutro učimo, neko je svjestan, neko manje znači, neko je možda u potpunosti nesvjestan šta izgovara eh, i šta traži da Allaha te bareke vetala ovom velikom, velikom dovom. Gdje veličaš Allaha dželevala, znači sa ova dva velika imena i tražiš Habibi da te Allah obaspe svojom milošću. A njegova milost Njegova milost, znači kako smo kazali, posebna i ima ona koja obuhvata sva stvorenja ali ovdje tražiš Allahovu te barek tada posebnu milost prema vijenicima. Tražiš da ti popravi stanje i tvoj hal. Ko će ti popraviti stanje ako će Allah subhanahu wa ta'ala? Te gobe, teškoće, problemi, nedaće, sve što imaš Habibi, tražiš ovom dovom i doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da dadni izlaz. Da ti olakša, da te rastereti, da ti podari znači ljepotu i slast i užitak boravka na ovome svijetu. A boravak znači na ovom svijetu sve nas je ovdje snašao skupa i svi smo mi dio toga. Međutim, neko uživa, neko doživljava te gobe. Neko uživa, iako nema, iako je iskušan sa mnogim stvarima, uživa u životu na ovom svijetu. A neko ko ima sve, ove prividne, znači blagodati koje mi vidimo i ukazujemo prstom, a mašala što ima da je meni nako, <clears throat> u stvari on se pati na ovome svijetu, a njegova patnja na ovome svijetu nije ništa kakva ga patnja očekuje na drugom svijetu. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači ovaj hadis koji smo naveli je vjerodostojan kako kaže Šejh Albanija. Drugi hadis, pogledajte drugi hadis gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko bude izgovorio sljedeću dovu Estagfirullah hmm. allazi la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa atubu ilay. Ko bude izgovorio gospodaru, kajem ti se, tražim oprosta od tebe, Znači od Allaha subhanahu wa ta'ala, pored kojeg drugog istinskog Boga nema, koji je živi i koji je vječni i tebi se kajem. Kaže poslanik, bit će mu oprošteno makar pobjegao sa bojnog polja. Allahu akbar. Ovaj hadis bilježe imam Tirmizi, imam Ebu Davud i mnogi drugi, a šeh Albani kaže da je vjerodostojan. Zato kaže veliki učenjak Ebu Naim El Asbahani, da je ovaj hadis dokaz da nekada, da nekada, znači dijelo neko koje učiniš može biti sebe da ti Allah dželevala oprosti šta? Kebiru, veliki grije, veliki grije. Nekada, znači, postoje dijela koja ćeš učiniti u svome životu, ona će biti sebe da ti se oprosti veliki, veliki grijeh, poput, kaže, bježanja sa bojnog polja, kako je došlo u hadisu poslanika sa Allahu alihi veseleme, ili kad je nešto slično tom grijehu, ili, kaže, manje ili manje od toga. Allahu akbar. Za Allahove neizmjene milosti prema robovima. Ali ovo Habibi nije ovo jezikom iskazano. Znači, tek tako da kaže, estagfirullah, estagfirullah. alladhi la ilaha illahu, el hajju kajum, ili, da si svjestan što izgovaraš, šta činiš, koga moliš, koga dozivaš, od koga oprost tražiš, da si svjestan Allaha subhanahu wa ta'ala i svog hala, vrhunac poniznosti, vrhunac poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala u tom trenutku da doživiš, da mu se zaista kaješ, da mu se zaista vraćaš, da zaista oprost tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala koji živi i vječan, koji živi i vječni, neprolazni, i tada će ti Allah subhanahu wa ta'ala podariti ovo što je obećano u hadisu poslanika sallallahu Drugi hadis koji imam e, Taberani bilježi, njegov ocen nisam našao, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme koji izgovori ovu dovu, znači men kal astagfirullahe allazi la ilaha illahu al hayyu al qayyum wa tubu ilih ka bit će mu oprošteni grijesi innehu kufiret anuhu zunubuhu in kanet misle adadin nuđum. Biće mu oprošteni grijesi makar njihov broj bio poput broja zvijezda na nebu Allahu Ekber. Isto ovu dovu za koju je poslanik, kako sam rekao, našao sam ocjene hadisa za prvi, da je vjerodostojan, kako kaže šeha Alba, ne samo, znači mnogi učinjaci kažu da je, imam hakim, kaže da je pošartovao muslima i slično, a za ovo nisam našao ocjenu. Međutim, kaže, ko prouči ovu dovu, bit će mu oprošteno od njegovih grijeha, makar njihov broj bio poput zvijezda na nebu. Zatim kaže, ozebedil bahr, makar znači imao grijeha poput morske pjeni. I treća stvar kaže, poput kaže broja pijeska, pješ, menšića. Allah. Allahu akbar. A ovo nije čudna stvar. Ako se vratite na temelje i vjerovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala i vjere, onaj koji se iskreno pokaje, Allah žele vala sve oprašta. Razumijete? Onaj koji se iskreno pokaje, vrati Allah, Allah samo iskreno. Znači, s iskreno vratiš, Allah subhanahu wa ta'ala sve će to prostiti. Ma šta činio? Kufr, širk, nevjerstvo, sve vrste znači e, velikih grijeha. Ako staneš iskreno, doneseš odluku da se vraćaš Allahu, te činiš, ne se više vrati na to djelo, ostavljaš društvo, ostavljaš to mjesto, vraćaš se u društvo dobri, pobožni, odabrani Allahovi robova, Allah žele vala sveti oprašta. Illa men wa amene wa amile amelen Osim onaj koji se pokaja Allahu Đelešanuhu, povjerio Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim počne raditi dobra djela, njima će Allah oprostiti. I ne samo to, njihova dobra djela će, e, njihova loša djela će zamijeniti dobrim, dobrim djelima. To je Allahovo obećanje svakom onome ko se vrati Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Hm. Zatim sljedeći plod spoznaje ovog velikog imena. Kada, draga braću, spoznamo i kada smo vidjeli da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala taj koji živi vječnim životom, koji sam po sebi opstoji, a da smo svi, znači, ti koji zavisimo od Allaha subhanahu wa ta'ala i znamo koliki, kakvi smo, ko smo, šta smo, znači prolazni, da imamo svoj početak i svoj kraj, ne smijemo nikada, kako smo na početku predavanja kazati, ono, ja, niko ko ja, sam sebe hvališ, sam sebe uzdižeš, sam o sebi pričaš i ne daš pardona nikome. To nikada vjernik ne smije sebi dozvoliti. Nikada. I ono što učinjaci kažu, onaj koji govori ja, ja, ja i samo ja, takav je poput Iblisa koji je prvi došao sa riječima ja, ja, ja, ja. Zašto? Allah Đelešanu kazuje njegovo stanje. Pa kaže Kale ma mena'ake tesđud iz Šta te je spriječilo da seždu učiniš onoga trenutka kada sam ti naredio. Seždu melecima. Kaže, kale ene hajru Šta je govorio Iblis? Ene hajru min. Ja sam bolji od njega. Ja. Prva riječ od koga je došla od Iblisa. Ja. Samo ja. Misliš da si najbolji. Ma nisi Habib, ima bolje od tebe. Ne znaš ti ni koliko si kod Allaha dobar, koliko nisi. To što si radio da li si iskreno radio, da li si tražio Allahovo zadovoljstvo i nisi. I da li si upropastio tom rečenicom kad si kazao ja, svoje djelo. Jer djela koja mogu biti na početku, znači činjenja dobra djela, da bude to djelo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, u toku djela da si iskren i na kraju, znači, završavaš to djelo sve iskreno. Međutim, kada ostaviš to djelo, udalji se, počne se faliti. Ja to radio, ja dijelio, ja dao, ja dao. Znači da se ističeš. Allah tu ništa i takvo djelo. Iako si bio iskren u njemu. A znam se tek za onoga koji nije bio iskren, a na kraju spominje se, veliča se, se, uzdiže se iznad, iznad drugih. Zatim Allah Đelešana prenosi riječi Faraona. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ I kada je Faraon stao ispred svog naroda i kada ih je dozvao i kada im je kazao o narode, zar ne pripada elejse li, zar ne pripada ovo bogatstvo koje vidite, ovo carstvo koje vidite i ove rijeke koje teku, zare pripadaju meni? Elej se li. Počeo se, znači, jel? Uzoholio se za svi, pa je to pripisao sve sebi. Pa mi znamo kako je Allah Đelešanu tako uništio, da je doživio potop. Znači, koliko god da se uzdižeš, koliko god da misliš da si nešto pomisli o ovima, pomisli o Iblisu, pomisli o Faraonu, kako je on završio, kako je okončao. Tebi ne preostaje Habibi, meni i ostalim, osim da budemo skrušeni, osim da budemo ponizni, osim da budemo odani Allahovi te bareke robovi. Oni koji idu ulicom i kada ih drugi uvrijede i povrijede, kažu salama. Razumijete? To su pravi Allahove vlije. Ali to ne može svak. Zašto? Zato što puno džahilijeta ima našim srcima. Nismo se pročistili nismo se očistili i nismo to svoje ja ostali sa strane. Nismo to ostali. Mi vidimo danas koliko postupaka ima brat s bratom, pa onaj džehlijet se ukaže. Posle pet minuta, jel malo, da se samo porečkaju oko nečega, za dvije, tri minute, u dvije, tri rečence dođe rečenca džehlijeta. Odmah. Prebiti, razbiti, ubiti, vraćaš ti me znam ja metode, znam ja načine. Sve hilijski rečenice. Razumijete? Nema onog edeba, nema ponašanja islamskog, zato što se nismo pročistili. Allah Đelešano obećava da će uspjeti samo onaj koji svoju dušu pročisti. Samo koje pročisti, koje očisti. A bibi islam i nešto što je plemenito, a ovaj džahilijet je nešto što je crno i ne može nikako to čisto sa ovim mutnim. I ako se pomiješa, pomuti ono što je čisto osim da ostaviš sve te negativne osobine po strani, jer ta teuba traži od tebe, kad čvrstu odluku doneseš, sve to ostavljaš sa strane. Ideš, ideš, znači odgaja se kroz Kur'an i sunet poslanika sallallahu alihi vseleme i stanja selefa, kako su bili, šta su radili, odnos prema Allahu kakav je bio, odnos prema poslaniku kakav je bio, odnos prema drugim stvorenjima od njih, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema štićenicima, prema ovim, prema onim komši i rodbini i ostalo. Sve to obuhvata edep. Šta mi znamo, šta smo učili, šta smo prošli, šta smo čuli o svemu tome. Ili u stvari koliko stvari smo čuli, ali to ništa nije ostalo, niti urodilo plodom, da mi osjetimo plod, da manifestujemo našim životima, našim dijelima ono što smo čuli. Vrlo malo. Jer uvijek nađemo neko drugo rješenje. Aha, ima tamo nešto, to i to situacija je bilo tako, tako. Opravdavaš sebe i nalaziš neka rješenja. Nema rješenja, bi Pogledaj život poslanika sallallahu alihi vselem, Život spašenih skupine koji su bili, znači, oko poslanika sallallahu alihi vseleme, Život odabrani kojima je obećan ženet od strane Allaha Đelešanuhu pogledajte kakav su život imali, kakve su znači prelijepe osobine imali, šta ih je sve krasilo, šta smo mi, ko smo mi, šta mi, šta mi činimo. Karun je isto tako kazao Kale innama uti, utituhu ala ilmin indi. On je vratio sebe da kaže ovo što sam ja dobio, što vidite da posjedujem, znate ko je Karun, šta je sve posjedovao. Kaže, to mi je sve dato zbog mog znanja, ja sam to zaslužio. Danas koji se ohole, koji se uzdižu za drugi svojim znanjem, imaju primjer Karona. Ko je to kazao? Imam Zehebi. I mi smo to navodili. Imam Zehebi je kazao za svakog onoga koji se uzdiže u svom znanju, šta džahile ti pričaš, šta ti džahile ne znam co kažeš, ja znam, ja sam sušao, ja sam koljena dero pred ulemom i slično. Ima primjer Karuna. Ko si? Ko si ti, Šta bi poslanik sallallahu ve sellem trebao da kaže? Ashabima, svim onih koji su dolazili kao delegacije susjednih država, šta bi trebao kazati mušicima? Ja sam poslanik, dođite mi ovdje pored kabe, sjedite i slušajte. Ili išao od vrata do vrata, kucao, pozivao, donosio Allahove te bareke tala radosne vijesti za one koji se odazovu, ukazujući na ono što očekuje svakog onoga ko odbije išao od vrata do vrata i nije tražio da mu se dolazi. Nije tražio da mu se dolazi. To su oni koji trebaju da shvate put poslanika sallallahu alihi vseleme, put oni koji su slijedili poslanika, od najučeniji, od najučeniji da su išli, tragali, prenosili, donosili drugima. musabibnu ibn prvi ambasador odlazi gdje? Šalje ga. Muaz ibn Jemen odlazi, šalje ga. Gdje ga šalje? Podučaj i kaže opet kada budeš tamo pogledaj kako ćeš ih pozivati. Pogledaj metode. Nemoj nam dolazi od poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Ko mi se pokori bit će spašen. Komi glavu okrenem bit će ovakav nakav. Šta mi se protiviš? Ja sam kod njega sjedio. Od njega sam direktno uzeo. Ja sam ga slušao. Islam Habibi je vjera Allaha. Niti je vjera tvoja, niti je vjera moja, niti bilo koga. I svi trebamo da mi kao pojedinci služimo i da se ponašamo onako kako Allah i njegov poslanik traže. Nekako određeni ljudi. Naravno, ovo znači uopšte ne ide u onom smjeru da kažemo ne smijemo poštovati ulemu. Ulema se mora poštovati, ulema se mora cijeniti. Ali draga braćo, ta ulema koja se poštuje, koja se cijeni, nikada neće izgovoriti ovakve riječi. Ima razlika među učenim ljudima. Ima razlika međutim da nema ne poslanik sallallahu alihi selleme ukazao da prvi koji će potpaliti džehenemsku vatru je ko? Onaj koji je tragao radi nekoga da kaže aha ti si vakav, ti si nakav, da ga uzdiže, da se hvali, znači pred drugima svojim znanjem. Takvi će biti. Za nema učenjaka koji će biti na vratima džehenema i pozivati dođe vam ti sve slijedio, dođe vam ti sve slijedio. I bit će i takvi. I bit će svakakvi. A kad kažemo ulema, Kažem, evo danas u našem vremenu, pogledajte siru našeg šeha Rahmetullah Ali ibn Baza, šeha ibn Usajmina, e, šeha Džibrina, šeha Luhajdana, šeha Salih Feuzana koji je živ, da ga Allah sačuva, šeha, znači, e, Rađihija, isto tako, koji je živ, da ga Allah poživi i sačuva. I mnogi drugi učenjaci, pogledajte njihov pristup, pogledajte njihov način prenošenja, njihov način dostavlja, njihovo druženje, njihovo pozivanje. Ima li jedan da kaže ja sam sjedio kod toga i toga, aha, na. Pa čak kada dođu drugi s argumentima da pobiju njihovu tvrdnju, oni se ne pozivaju i niti se kite, kite tuđim perjem. Niti se kite tuđim perjem. Nego se kite čime? Kala Allah, kala Rasul, kala Allah, kala Rasul. Kaže Allah, kaže poslanik. Zašto su nam četvorica imama kazali kada nam dođe dokaz ovo što se čulo od mene mlatim tozid. O svakog suzima i odbija osim onaj koji u kaburu, pokazujući ima Malik na kabur poslanika sa Zašto su na te predaje došle? Zašto? Znači, draga braćo, mi gledamo u dokaz, gledamo u dokaz, ne gledamo onoga koji nam donosi taj dokaz. Dokaz, makar došao od najvećeg novotara na ovoj planeti, ako ti čovjek dokaže da je istina, a da je to zabuda što si ti, znači ja sam dokaz, ti moraš to prihvatiti, obavezno ti prihvatiš dokaz. Za nije Ebu Hureyre prihvatio od najvećeg neprijatelja umeta, od najvećeg neprijatelja, od Adema do sudnjeg dana, od Iblisa, za savjet, da li želiš da te onome što ćete sačuvati meni. Kaže, hoće. Pa kad je došao kod poslanika, znaš ko je bio? kad šetan. Šetan, koji je lažao, ali istinu kaže, kazao. Razumijete? A on je prihvatio. Prihvatio, znači, iz bilo koje strane dolazi istina, gledaš u dokaz, gledaš u dokaz i to je onaj dokaz koji treba da shvatimo i da razumijemo. A posebno način dokazivanja, prenošenja, pojašnjavanja, bez da ljude tjera se od sebe, bez da ljudima znači ukazuješ ko si, šta si, da te neko mora cijeniti, poštovati i uzdati na neko mjesto koje tebi ne pripada. Kada nisu veći, veći znači od nas i sličnih i drugi, to sebi onaj, prizivali, ni se tim kitio. Zašto? Ko si ti? Da se tim znači uzdižeš. I ovo je primjer svakog onoga koji kaže ovo sam ja zaslužio zbog svog znanja. Zbog svog znanja. Zato je mora slušati jer ja znam, a ti ne znaš. Nije Habibi to znanje možemo naći gdje god hoćemo ako se potrudimo. Ali te cijenimo i poštujemo, jer Allah Đelešanu traži od nas da poštuju učeni. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A na tvog kiburskog postupka nikada neće čovjek prihvatiti od tebe. Dok ne budeš ponizan i kada dokazuješ i kada pojašnjavaš da si bio surov prema njima, svi bi se od tebe razbježali. Kaže Allah Đelešanu kome? Poslaniku. Ali poslanik nije bio takav. Što znači nije bio takav, nego je bio osoba koja je saslušala, svakoga, koja se okretala na svačiji poziv kada ga pozovu, dozovu, dođi, molim te, klanjaj mi kući, pa poslanik Allahu, alijih vasaleme, prijeđe, znači, prijeđe veliko rastojanje da bi došao kod sahaba i poslušao sada da mu dovolji, jer ga zove da mu uklanja u kući na jednom mjestu. Razumijete? I ne samo to, onaj dođe trza ga od ona je baca na njega ona. Onaj ga protjeruje, onaj ga kamenuje, onaj ga vrijeđa, onaj ovo, tajf, najljepši primjer. Šta su radili poslanik Soseleme? I dolazi u Melek, Melek u Džibal, Melek koji je imao, znači, ovlasti po pitanju brda, gdje treba srušiti, na koga obrušiti, sve to. Pita poslanika šta želiš, Allah me šalje, samo reci. Ovdje kažu učenjaci je potražio od poslanika sa da klimne glavom da da bilo kakav gest, namigne prstom, sušju, bilo kako, on bi to učinio. Poslanik sa nije, zato što poslanik sa nije bio cilj taj. Tebe je danas neko pogleda mrsko, jedne prilike smo bili u, znači u Saudiji, komša koji je bio sa mnom živio u tom kvartu, mi smo se jedne prilike raspravili, jel šarijanska država nije, nakon jedne hudbe jednog šeha koji je držao tada u Mešutki, Kibleten, i Zašto kaže toliko fali vladara? Zašto uči toliko dovu za vladara, za njihove vezire, ovo ono nabraja? Stvarno dugo je učio posle hudbe za svoje vladare i predstavnike. Što smeta što je toliko učio? Smeta mi, no, no nije šarijetska država tamo. Kako nije šarijetska država? Kako nije šarijetska država? Kaže, kako će biti šarijetska država? Pogledajte ovo. Kako će biti šarijetska država? Kad je krenuo sam na džumu, a djeca me gađaju kamenčima. <laughs> To mu je bio dokaz da nije šarijaska država. On je krenuo na džumu, a živio u kvartu gdje je, znači, da kad ne znam kako da opišemo, sirotinski kvart. Znači, brat nije bio sirotinje, ali tu jednostavno mogu naći stan, nije bilo drugog mjesta. I dok je odlazio, ta djeca koja se igraju po prašini, tad nije bilo ni asfalta na tom mjestu, onaj u prašini kamenče vidjeli stranaci, mislim, bismillah <laughs> I kaže, uvijek kad krenu, oni ga gađaju. I kaže, nije šarijaska država zbog toga. Zbog toga nije šarijaska država. Zašto to navodim? Pa pogledajte, znači, stanje kako čovjek može da shvati da razumije ili sadašnjost u kojoj živi na pogrešan način. Da nekom nešto dobacuje, neko koji je učen, ko zna kako će se obraziti, zbog čega, šta, a kad ga upita zbog čega, kaže zbog toga. Tad nije bilo poznato, ono danas što je poznato, što se čita iz listava na internetu, kufr Saudijske države zbog toga, toga, toga, nije, ništa nije imao. Ali mi je samo tada, kao je prvi početak bio toga, kaže, ali ima jedna skripta, kaže, koja dokazuje za to. Ima jedna skripta. se. znači, draga braću, koliko je opasno, koliko trebaš biti svjestan šta pričaš, šta ćeš kazati, ali da bude svjestan da onaj koji daje život, taj život će ti oduzeti, a kada ti ga oduzme, zatim se nije samo da ćeš nestati, nego se vraćaš Allahu i bit ćeš pitan za taj život koji je dragocijen, koji je jedan život. Pa gledaj kako ćeš ga potrošiti na ovom dunjaluku, kako ćeš, znači, e, pokušati da se spasiš i da budeš od onih koji su spašeni. A ne gdje god kakav poziv ima, odjeđa se žrtvuješ. Jel? Pa onda zapadneš u neke stvari sa kojim gospoda nije zadovoljan, a ti smatraš da je to ispravan put. I upropasti svoj život. Upropasti svoj život za koji ćeš biti pitan. I se razumiješ što kaže? Danas ima razni poziva na sve i svašta. Dođi ime Allaha ovdje, Dođi ime Allaha ondje, učini ovo ime Allaha, učini ono ime Allaha. Međutim, da li je to zaista ime Allaha? Da li je djelo koje te poziva zaista djelo koje te približava Allahu subhanahu wa ta'ala ili ćeš biti pitan za to što ćeš učiniti, odnosno da li ćeš biti kažnjen zbog toga što ćeš učiniti taj postupak. I na kraju šta si prouzrokovao tim postupkom sebi, ostalim i svim drugim. I svim drugim. E to je što mi ne razmišljamo, draga braćo, o ovoj vrijednosti ovoga života. A poslanik sa kaže, divan je život. Najbolji je život koga? Vjernika koji ima dug vijek. To je najljepši život. Dug vijek. Neka ja da je preseliti kada sam mlad. Da se sačuvam, neće budem star. Neće budem ovakav. <laughs> pa šta si uskratio sebi? Živio, živio si 20-30 godina. U ti 30 godina koliko si prespavao, koliko si griješio, koliko si gibetio, koliko se nemimetio, šta si sve radio. Da li se pokaje istinskom tebom Allahu Đelešanu? A ovaj duh život vjernika, ah i koliko Ramazana ima, koliko ima namaza, koliko ima nafila, koliko ima dobročinstva, koliko ima poslušnosti roditeljima, koliko ima znači e, dobročinstva prema komšiji, prijatelju, rođaku i sve, sve, sve ono što obuhvata i traži islam od tebe. I dođe čovjek sa 30 godina koji je preselio pred Allaha i čovjek sa 100 godina koji je preselio kod Allaha i znate koje su to da ređa. Jedna noć u mjesecu Ramazanu vrijednija od hiljadu mjeseci on je proživio, doživio i badetio, a ti uskraćen. Ti takvih pet noći sam dočekao. A on dočekao takvi koliko? Da kažemo 60. Subhanahu. Znate koja je to vrijednost? Kuda lan subhanahu ta. A mi nismo svjesni. Znači nismo svjesni života kojeg nam je Allah subhanahu wa podario na određen period. Na određen period. A zatim ćemo se vratiti i svoti račun biti pitani kako smo ga potrošili, šta smo činili. Mnoge se neće pomoći na sudnjem dan dok budeš upitan za ovaj život koji ti je Allah podario. Za trenutke na ovom svijetu. Šta si, ko si, džes. Trebaš danas pitanje sebi. Prije nego što bude kasno. Također stanovnici Sabe, kada su čuli šta su Leman sve prijeti, došli su kod kraljice i kazali Kalu nahnu ulu kuvatim va ulu besin šadid. Mi smo ti koji posjedujemo šta? Veliku snagu i moć. Niko nas ne može poraziti. <laughs> Izgovorili su ti riječ komi. Za Sulejmana alaih salatu wasalam, kome je Allah šano počinio sve živo. I džine, i vjetar. Zamislite tog džine, ko će mi donijeti njen prijestol? Ma kaj ja ću ga donijeti prije što ustane sa svoga mjesta. se te snage koje je Allah šano podare tom džinu. Drugi kaj ja ću brže, prije što trepniš, Allahu akvarim. A oni kažu mi smo jaki, mi smo snažni, mi ćemo dočekati njega. Subhanallah. Ali ovdje je dokaz, draga braćo, da mi koji shvatimo koliko smo mi nejaki, koliko smo mi nebitni u životu, koliko smo, znači, potrebni Allaha, njegove snage, da znaš ko si i šta si, da nikada sebi ne dozvoliš da kršiš, narušavaš njegove granice, ne da budeš ponizan rob Allaha subhanahu wa ta'ala, da si svjestan koji ti je dao život, da ti ga može u svakom djeliću trenutka oduzeti i uzeti. A da li si spreman da mu se vratiš? Odnosno, da li se zahvaljuješ na tom životu, na toj blagodati, ali da kaj, ja šta mi Allah radi, vi šta mi učini, šta mi učini, šta mi učini. I dođeš takav sa tim izgovorom, sa tim riječima koje su sve zapisane. Allah je iza svakog stvorenja, sve zapisano, sačuvano i po tome ćeš biti nagrađivan šta si sve činio, šta si sve izgovarao. I onda čovjek ne može postati osim propast. Ništa drugo osim propast. Ali Allah Žešan zato ukazuje na svoju neizmjenu blagodat, milosti. Jer Allah Žešan kada bi pravedno, kada bi pravedno po zasluzi svakog čovjeka nagrađivao, niko ne bi ostao da nije kažnjen. Razumijete? Mi navodili primjer, ne znam da li ovdje na drugom mjestu. Ibn Usemin, rahmetullah ali kada govori o Allahom adlu, njegove pravednosti, kaže kada bi Allah Đelešanu kažnjavao stvorenja po onome što su oni zaslužili, znači mi kažemo Bože pravdi, to narod kaže Bože pravde, kada je bila pravda tu koju ti priželjkuješ, ako si griješio 50 dana, a dobročinstvo činio 50 dana, Allah te mora kazati 50 dana tvog griješenja. To je pravda. Da te kazi, da te nagradi. A pogledajte Allahove pravde, subhanallah. Kada kazni, kazni zato što je čovjek zaslužio. A onima kojima je oprostio, oprostio je svoje neizmjerni milost prema njima. Razumijete? Zato čovjek čitav život griješi, 80 godina griješi i 81. dođi do tobe. Kaže Bože oprosti. Allah Đelešanu, svi 80 godina, svi 80 godina mu oprašta. Oprašta, Nisam samo mu oprašta 80 godina njegovog, eh, njegovog života, života u kojem je bio slijep, prema uputi, nego svih ti 80 godina života pretvara u dobročinstvo, u dobra djela. To je Allah Đelešanu gospodar svjetova. Oprašta kome hoće, upućuje koga hoće, u zabludi ostavlja koga hoće po njegovoj zasluzi i nagrađuje pravedno i svoje neizmjene milosti. I zato je ovo bitno jako, znači da se shvati, da se razumije, da čovjek koliko griješi, kada bi ga Allah pravedno zbog njegovih grijeha kažnjavao, ne bi ostao, a da ne bude znači od onih koji će osjetiti žene. A Allah Đelešanhu, iako je ukazao u Kur'anu, kada bi kažnjavao sebi ljude kazio, niko ne bi ostao na dunjalku, a da znači ne bude kažen, opet će uvesti ljude bez obračuna u džene. Bez obračuna. Zato še Megamisi govori, kaže, dovite Allahu, Allahume inni seluke al dženne, ne samo znači Allahume inni eseluke li dženne, gospodar tražim od tebe da me uvedeš u džennet, nego kaži gospodar tražim od tebe da me uvedeš u džennet bez obračuna i prethodne kazni. Jer kaže znamo da će biti sjedbenika tevhida koji će biti kažnjeni, bit će kažnjen pa će biti uvedeni džennet. Pa ne mora tvoja doba obuhvati, znači Bože uvedi me u džennet, pa će tala uvesti u džennet nakon kažnjavanja, razumijete? Nego gospodar uvedi me u džennet bez obračuna i prethodne prethodne kazne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi napravi put, da nas osnaži, nas učini čvrstim, stabilno njegovom putu, te bareke wa ta'ala, da oprosti nama našim rotima, da uputi naše zalutale, da ujedini naše safove. Subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa